telebista utz iratzi piz Eta informazio praktiko bat lehenik, maite ditu olako tituluak gainera. Urtean, berreun liburu irakurtzen ahal zenuzkete uzkete, xare sozialetarat joaitea gelditzen bazin Hau da titulua eta informazioa, bon, biztan da, ez da oso ez da hain simplista, ez da olako fenomeno bat gertatzen, xare sozialak gelditzen bazizte erabiltzen, kolpez, orain arte nutelarik bateri irakurtzen, paf! Berreun liburu irakuriko ituzie, irureun eta irurogeita bost egunez. Ez ez da hori deia. Gehiago heldu da kalkulu batetaik. Urtean hartzen bada pertsona batek pasatzen duen denbora sare sozialetan, bataz bestean beraz, horren horiek liburuak irakurtzen pasatuz gero, berreun liburu irakurtzen ahal dituzkete ez dizkizuet kalkuluak aterako hemen. Hots, minutuan, berreun eta laureun itzen artean irakurtzen ditugula. Eta beraz, liburu batean, berroita marmila itz direnez bat bestean, bla bla bla bla bla bla bla bla, luze da hemen. Hots, egunean telebistaren zat edo sare sozialen zat emaiten zuen, edo ditugun oren bat eterdiko tarteak hartu liburu baten irakurtzeka, eh, irakurtzeko eta onuragarri izango da zuentzat, guretzat. Hau da artikuluak diuna. Gehituko nuke ere berdin, liburu bat hartu edo promenatu edo ez deusegin, simpleki, beti onuragarriagoa izango da Le Prince de l'Amour suegitea baino. Eta bestalde, bideo bat ere interneten eh, ikusudan asteuntan, horroit ziztia Frantziako presidentea arantxusira turbildu zen egun uraz. Boni ere, zegeeran, eh, mila behantzun, eta erurogeita amasei urtean baitzen. Badu bultiat, zaila izangunan horretzia, espait nintzen ere sortua. Maiatzaren hogeita zazpian, beraz, irurogeita amaseian, urte hartan, Valeri Giskar desten, ostibarriko, irri tipi hortarat urbildu zen. Zergatik, bisita berezi hori, garaian eun biztanle zituen irri tipi hortarat, Ba, erri biztanle, erri biztanle guziek valeri dentzat boskatu zutelako. Eta bai, denek boskatu zuten jizkar desten entzat. Eta horregatik hau zapesak, egin zuen biztanle guzien laguntzarekin. Gora presidentea, gora presidentea, txaloa, karrera ezin obea, pentsa txusin denek uh, eh, Valeri Giskar destenentzat boskatu zuten, ez da Sarkozik baionan egin zuen bisitaren bergiroa beraz agertzen bideoan. Jendea pozik, prentsa frantsesa ere present, mikroak ikusten dira beraz YouTubeko bideo untan. Ambroise Pichuang zen garaian hausapesa eta bazkaltzeko gomistatu zuten presidentea. Bitindarrak dantza taldekoak ere dantzatu zuten eta biztanena parada ezin hobea auzapezak galdegin dezan zerbait presidenteari. Eta hor, bere galdea izan zen bideentzat xosa behar zela bideak berritzeko. Monsieur le maire, euh, de quoi avez-vous parlé avec le président de la République les problèmes, les problèmes dans la commune. Vous vouliez lui demander des crédits pour les routes, vous lui avez demandé Bien sûr. Et vous pensez les avoir obtenus Ah, ça je ne sais rien, on verra bien après. Eh, ikusiko biztadena, ze galdera. Lortuko ote ditugun diru horiek, ebe, eh, demorak eganen, eh, Giskarrek ere erantzuten du notik. Bai, Pirinuetako prefetari galdeginen diot, eta bar, et bar, problematika ulertu dut. Eta orduan, hau zapez jauna, presidenteak emanen dautzu sosa, zer hitz eman dautzu zuzenki edo zehazki, uste dut Ambroaz e, eh, Pitsuangek Baskaliaren ondotik eratzuten duela, et aski polita gertzen Et il nous a promis le bonheur Mais il reviendra un jour Le bonheur, ça signifie quoi Eh c'est l'espoir L'espoir nous veut vivre Mais il vous a promis de l'argent De l'argent, mais non de l'argent Ça vient pas, l'argent il faut le prendre aux contribuables, ils sont pas d'accord Ebehala, erantzuna Ambroaze Pichongena, Arantxusiko, hauza pesan zena garaian mila behatzen eta urtean, bideoa beraz atsemanen duzie xarean, interesabari ma duzie. Um, Giskar a Arantzuz, beraz, deitzen da YouTubeen atsemango duzie. Eta musika pixka bat, eh, ondotik jota warrior zero gurekin izango da. Eta Donald Trump eh, bazter guzietan aipatzen da, eta jendea ere uh, eh, kesatzen hasten da bere azken dekretu honekin immigrazioari kontra egiten diona, eta uh, arrasismo utxa ere agertzen duena. Yemen, Iran, Libia, Somalia, Sudan, Siria eta Iraketik heldu diren jendeak beraz debekatu ditu sartzea estratu batuetan eta hori erantzunak desberdinak agertzen dira. Tartean, Londreseko musika produktore den Fortetena, edo kieran ebden deitzen dena zibilean, hori jango dugu, Eta berak sortu du musika um, playlista bat, beraz, uh, be erri horietatik uh, urbiltzen diren musikariena, tartean batzu direlarik berarekin lan egin duten musikariak eta gogo handua diez Brooklynen behin eh, grabatu zuela Omar Suleimanekin Siriar kantari batekin eta beholako dekretu batekin ezingo lukela inoiz egin. Beraz, hola, hogeita marroreneko musika txemango duzie, For furtet, zain barra uh, Spotifyen aliz, behar duzue Spotifyen sartu eta hor atxemango duzie. dafrasta rentzuten dituzie hemen eta erran bezala uh, musika konpilazio bat sortu du frontet uh, produktoreak, londresiko produktoreak. Oitama joren ez, uh, entzuten aldira berak gustukoak dituen ere Libi, Iran, Yemen, Somalia, Sudan, Siria eta Irakeko artistak eta tartekatuz Eh, beste artista batzuekin izan estatu batuak edota mm, be, mundu osokoak adibidez Sports of Canada Wutan Clan edota Mariakare ere kompilazio hortan atxemaiten aldira dira bezala Spotifyen klik eginez atxemango duzue fortet Eta gau gaipatuko ditugu botzaren bidezko laguntzaileak, ordoan eh, dira laguntzaile eh, bikainak batzuentzat eta ezinbestekoak ere eh, beste bakan batzuentzat pentsu dut gaur egun. Gurekin dugu jota behuari hor 0 zazpio gena ipatzeko atxalde hon botzaren bitezko laguntzaileak baliatzen dituzu eta beharrezkoak eta ezinbestekoak dira zuretzat. bistan da. Ekiazko gik bat bezala. Hala, hori gabe ezin da gehiago bizi. Ezin da. Alta, ni bizeniz, eh? Nola iten dut? Eh, nola iten duzun? Bai. Ba, eniz raktuko <laughs> xetasunetan baina. Eh, Iri duzu Ara, behar bada mende, mendearen pasai hau txekin duzun, bait. Bai. <laughs> ez, ez, ez. Eh, beharrezkoak, beharrezkoak. Bistan dena ez ez, baina eh, egia garratzen ari direla, hainitz, eta teknologiako erraldoiak hortan sartuak dira, eh, ahunt, gafa aipatzen diren handi horiek, Google, Apple, Facebook, Amazon, hola deitzen dira, ah, Silicon Valleyko eragilea handiak, Hor, eh, Facebook erra da beste, baina beste guziak bai, e, ideia da eh, laguntzaile bat edo asistent, inglesez edo, asistent, asistent ah, bai, <laughs> laguntzaile bat, e, Nunbait inteligentzia bat eh, gure zerbitzu edo objektu konektatu guziak uh, lotzen dituenak eta hortan aipatzen alditugu adibidez uh, eh, Applek duen Siri, hori aski ezagun da, Google Assistant ere, hori beraz Google ilotua, uh, Cortana hori Microsoftek uh, bota, zuena eta Windowsen azken bertsuak balin baditu dituzue ezagutzen duzuena, eh, azpiko baja hori, bilaketa baja hori, uh, botzanaren bidez baliatzen dena, Eta bada berri bat ere Alexa deitzen dena hori Amazon eh, Amazon eh, ba, denda virtualak eh, atera duena. Hor egan du, beraz, zure telefonoan, eh, ongi komprintu badut, bon, komprintu, piskat ez dut alere, ez dut uh, osokizu zoina inen, baina ez dut inoiz bidi, ala ere, Baina nire ingurian ikusia ditut deia batzu baliatzen, adibidez zu jota behuari horzero zazpi, entzuna zitut deia OK Google erraiten zure telefonari, eta zerbait galdetzen. Hori da, hori da, hori da. Bai, hori da, gira, bai, ba, OK Google edo beste, beste tan, fai bakotxak badu kodigo bat nahi bauzu partiarazteko, aktibatzeko, ara Googleena da OK Google, zirrik, ara bere izena erte aski eh, Alexa gauza bera, horiekin hasten dira, eta manu bat emaiteko balio du azkenean. Eta printzipioa da, botzaren bidez, uh, eh, botzaren bidez uh, interaktuatzea zure, zure zerbitzuekin, zure aplikazioekin, nahi baduzu pasatu gabe uh, eskuzko manipulazioetarik joan aplikazio batera, tigo ba, zerbait. Oh. Eta ara, hori deia da, botzarekin hizkuntza mintzatu hau ulertzen dutela laguntzaile horiek, eta hori bilakatzen dute edo informazio bat, edo orden bat, eh, egan nahi du, edo emaiten dauzutela galdeiten alzu, ez dakit, zomat biztan le dira Mongolian, eta horre emekarko dauzu informazio bat, edo uh, zer egin du egealak azken partidan, eta menen dauzu, ara, nojar izan den, zomat garen eh, minutuan izan diren golak, eta hola, Bueno, edo informazio bat, edo bestenaz, manu bat emaitzen aldako zu, adibidez, jaren uh, otoi nahi nuke entzun, uh, ara, shoot, otoi, otoi ez du balio egeitea. Otoi egeitea Ez du balio, ez du balio. Politezia Nahi nuke entzun, uh, shoota jotake, eta hor, partiera ziko du aplikazio bat, musika aplikazio bat, eta emanen dauz hori. Ba, ba, du, shoota garen jotake? hori eh, behar inglesez edo frantsesez edo beste batez egeite eh, madak zu bai eskoraz behar bada Ebe, eh, bai, hori da, eta aplikazio uh, partiarazteko adibidez kontaktu bat deitzeko, mm. batzutan euskararekin problemak zaiten aldira uh, arantxa ez dakit aise urektuko duen. Hori da, adibidez arantxa uh, komplikatua da bai, ez. Bai, arantxa edo erra behar da. Zirirentzat edo google bai. googleentzat. Mm mm-hmm. mm-hmm. Adibidez, Eh, ber duzu aita deitu, ber duzu eta deitu. Ah, bai, bai. Ama deitzea, da, ama ulektuko du. Ah. Baina, eh, ara, frantzesez baititugu gehienak eh, gure telefonoak eta asistente horiek ez baitira oino izkuntza guzietan. Mm. Ba, berdo egukitu, azkenea. Bai. Eta, bon... Ez guri <laughs> ez? Ez, ez. Eta behar haiten ginoen, eh, smartfonoetan aipatzen dugu, eta... Ez da bakarrik telefonoetan. Ez da ez ez ez da hor garatzen ari dena, gehien bat eh, Amazon eta Googleek duten estrategia da. Eh, boz gora gailu batzu, atzeratzen dituzte, boz gora gailu aski potoloak, ez hartzen etxearen erdian, eta hor da etxe konektatuaren ideian, beraz ez bakarrik zure aplikazioak, baina etxean konektatuak diren eh, ba, objektu desbehdinak eh, elgajen artean lotzen ditu eta manatzen aldituzu ba, zure, zure sukaldearen egdian duzun bozgora hiloaren eh, bidez eta ba, objektu konektatuak hainitz desberdinak, biziki desberdinak izaiten aldira, izaiten aldira telebistak izaiten aldira be, lehioak, lehioak jotzarazteko Eh, ara, aplikazio bidez edo egiten eh, egiten bada. Um, bada ez fri... argi, frigoak? Frigoarena ez, erraiten bai. izabixatzen zitu adiez uh, ez duzu gehiago esneik edo ez duzu gehiago entxeladaik, asu, uh, joan eroste da. Bai, bai, holakoak badira, uh -huh. fri, frigoak badira. Asistenzia bai. total ez. Bai ez duzu gehiago deus egiten bakarrik. Ara, ara. Simplifikatzeko, bizia ba, simplifikatzeko, <laughs> arantxa. Eta, gero, ebe, kafea partiarazteko, etxetan, edo... Uetik. Eh, uetik, edo, edo zen argiarekin ere martxan da, argia, gero, tagioa dira, ampula konektatuak, nahi du, ba, kolorez, edo, giroz aldartzen alduzu, ah. pieza batean, edo. Bon, Egia da, ala ere, ez dela hainitz etxetan orako gauzarik mm ikusten, ezin ez gike, giken etxetan edo... Gik dirudunak ere jaiten aldona? ere bai, jaiten alda, jaiten alda. da, zerbait aplikazio bat, aplikazio bat edo, erabilpen bat untsa dena, musikarena da, eh, multiroom eh, deitzen den, eh, deitzen den sistema, nahi du, ukaitea gora gailu desbehdinak eh, etxeko gela desbehdinetan, eta denek musika bera e, pasatzen alduten mentu berean. Eh, Bo, e, leheno bazen hori deia, eh? Bai, bai, bai, leheno bazen. Baina, e, gero eta perfekzionatuak dira horiek, eta Gana idut, gaiten arantxaren eh, eh, gambaran eh, jazz zati bat, edo uh, bainu gelan ezagri ez dakit zati bat. <laughs> Bai. Hala, horako gauzak dira aldira. Zendakoaz, eta hor gauza da, uh, zela, haots bidez, bidez manatzea hori guztia. Mm. Baditu mugak ala ere, uh, magnifiko horrek eta bikain horrek bai. Eh, botzaren bidezko laguntzaile horiek? Bai, be mugak eh, dira eh, be izkuntzaren arenik, mm. izkuntzaren ulehtzeko, bai, azken urteetan egin dituzte ba, hainitz gauzetan hobetu dira asistente horiak, baina esaldi komplikatuak ez dituzte urektuk, ez dituzte ulertzen eta ez dituzte sekuran urektuko gauza bizki komplikatuak eta berda beti hitz gako batzuren bidez pasatu eta eh, behar berda onartu ere lehen ez beti errefusitzea eta alde hortatik ez da beti biziki untsa martxan mhm. hori egan behar da, eta gero izkuntzena bizten da, izkuntza hondietan ibiltzen da e, inglesez, frantsesez, espainorez eh, frantsesez erraiten dut baina e, Frantzesez ere eh, ez dira denak pikoan eh, adibidez. Eh. eh. izan zen garai batez, hola, zirirekin adibidez eh, polemika bat, eh, inglesez eskoziakoak zentuet zuen urektzen. Ah. Eskoziakek ez zuten erabiltzen al... Ja, <laughs> ez da simple, eh, akzentu hori. wow. Baina, bai ados, ah. ez Eta gero uh, mugetan edo da aplikazio, hainitz bat direla, hainitz uh, desberdin, haipatu ditugun uh, guziak, eta uh, aplikazio desberdinak, obiektu desberdinak uh, egiten dute baten autua. Egan nahi du laguntzaile batekin, Berra bat ez dituzu zure txeko erosi dituzun guziak konektatzen halko partaidetzak martxan dira e, du ba, fabrikatzaile batek berra bat hartuko du Googleena edo beste batek hartuko du Amazonena edo beste batek hartuko du mm. Ara, e, ukaitea bat bakarrik be, zaila da denen konektatzeko edo behar duzu sartu sistema sistema batean e, dena Apple ilotua dena edo dena Google ilotua dena. Eta ire intzen duzularik, eh, zer erantzuten du, ezagit, eh, aikakitia eta erraite badako zu. Eh. egia, da pertsonalitateak emaiten dituztela, hori gehien bat egia da Alexaren dako, eraz Amazonen dako eta Siri Appleenaren dako, horiek entxatzen dira, be, ala, maitea erantzun batzu, ba edo irringarriak, edo, ba, gehien eta bai, irringarriak, zerbait ateratzeko. Adibidez, Googleekin ez da hain... Ez da hain egia, ez, ez, ez da hain fen, erraiten eh, duzu bezala. Ez du behitez bada erantzuten e, gauza irringajirik egiazko pertsona bat e, bezala edo. E, berak, bat erraiten bat duzu, egiten du bilaketa bat Google-en, eta emaitzen duzu bilaketaren emaitza. Ara, zertan atxeman mm. Eta komunikatzen alda horiekin, uh, eh, lortzen alda, fe, ari baikira hor, uh, gerozta urhunago joiten, ere uh, eh, intelekintzia artifizial horiekilan, bada gero ideiaik gero komunikatzea, zure telefonarekin mintzatzea, eta olako trukak eta bat, uh, eta filosofiko bat zuere ah, Hori, hori da ideia, baina hori hortarik ere aski urrungira, uh, bederan, uh, merkatu zabalean banatzen, aldatzeko objektuetan, eh? ikusten dira beti robotak gero eta perfekzionatuagoak, baina uh, inteligentzia artifiziala garatu bat eh, bakotsak bere sakelean ukan haitzin, uh, eh, biziki urrun eta Eta ez dakit ohtara tarribatuko giren mm, sekulan. Kasumazu, eh? Google eta Agfa horiek transhuman, transhumanista handiak dira eta diruainit zemaiten dute bai, bai, bai, ez da milaka, bai, Hortan ari dira ere, eh, eh, horren bila ari dira? Horren bila ari dira, eta albezain bat informazio biltzen gure biziaz, albezain bat diru egiteko, eta bai, ba, badira ba horako, be joan aldean aipatzen ginoen Elon Musk bezalako eh, gizon bat, ara, ba, ideiak biziki urgun, ikusten dute ba, gizakiaren garapena urgunako, baina mm -hmm. ala ere, pentsatzen alda noiz bait behar bada mugak ezarriko dituela gizakiak berak. Eta Donald Trumpek, badibidez. Ba, Eta Donald Trumpek, berroa da. Ez ba, e, pentsarazen filme bati ezakitkusi ez e, duzun, Her, deitzen da. Inglesaz, H-E-R. E, e, e, e, eta balio du, pixkat hortik doa eta e, gizon batek olako aheman bat sortzen du bere laguntzailearekin uh, gailuaren bidezko laguntzailearekin ointezgarria, behintzat mm. ikustekoa nire ba. duzi joan ba. ala ere zauti duritzen horaino oh, eldiagirenik eta bentuan horiek dira gehiago uh, interfaze uh, jadanik ditugun aplikazioak elgarren artean lotzeko, eta eta ara, pasatu gabe eskuzko manuetarik uh, ahots bidez egitekoak. Mm. Baina, inteligentziarena, inteligentzia zer den ere, eh? ikusi behar da baina. Ah, ba. <laughs> ez ez zaut hortan oktan giren? Jotabe Warrior Zero Zazpi... Bideo bat ekin, bukatuko dugu? Ah, nahi bat bideo bat. Bai, nahi dut, bideo bat. Zer Eta, be... Eta entzulek ikusiko zutena. Orduan, hori izan da esperientzia bat, egin duena, egin duena gizon batek, estatu batuetan, eta gero interneten ezagri duena. Beukandu ideia, laguntzaile desberdinak, erudian kasuntan dira Siri, Alexa eta Google Home, ezagri ditu, iruak elgarren artean komunikatzen, e, eh, jaintzunen dugu eta gero esplikatzen duzu eta zer pasatzen den. Read my note from today. Okay, I found this note. Your note from today says... Alexa, tell me about my 3 p.m. appointment. That's all. Here is the next event. Today, at 3 p.m., there's Hey Google, what is in my calendar at 4 p.m.? Today, there's only one thing. It starts at 4 p.m., and the title is Hey Siri, read my note from today. Your note from today says, Alexa, tell me about my 3 p.m. appointment. Here is the next event. today at 3 p.m. there's okay Google what is in my calendar for today. Entzun zen dira beraz hiru uh, hiru laguntzaile hautz bizesko laguntzaile de jardin eta bakotziana uh, izan horrek uh, aitzinetik uh, grabatu ditu uh, itzordu batzu itzordu batzu ba, notatzen altzunak uh, agenda batean eta hor uh, lehenik beraz galdegiten dako zirri uh, eh, ziri irakur ene itzordua, eh, egungo, ene egungo itzordua. Eta zirik erantzen du, bai atseman dut itzordua, eta egungo itzordua da, bi puntu, itzordan itzur, itzordoren titulua, Alexa, aipatu ene iruontako itzordua. Eta beraz, ondoan den beste makinak, Alexarekin mintzodenak, bere izena ezagutu du, beraz, erraiten du, araze ze itzordu dutan iruontan. Eta erraiten du, iruontan badut itzordu hau, bi puntu. Ok Google, zer da ene agendan lauontako? Eta hor, bada Googleekin ibiltzen den beste tresna bat ondoan, eta hor bere izena ezagutu du. Eta honek gaiten du, eta egun gauza bat badut uh, lau hontan, eta bere titulua da, Ei Siri, zer da ene, uh, ene agendan egun? Eta hor egiten dute bukla bat bako txak besteari galdeginez zer den agendan uh, ara, aski, aski jingarria da, itzulika hartzen dira, beraz, inteligentzia ahondia ez, hori egiten alda, argiki, eta, eta ara, ez da, Ados. gauza filosofiko ahondirik, baina jingarria da, tresna, tresna, eh, tresnak elgarren artean mintzu dira, eta, ara, hola usten alditugu egun guzia, zira geldituko, ba, bateria xautu hartio. Ados, bikain, ebe internetan atxemanen duzie, jota behu ahi, zazpiren bideo gomendioa unai baduzie, Mil esker, eta izan ontsa? Bai, mil esker zurri, adio! Eta itzetaputzen laster gure gomitaren tenore izango da eta gaur marko izango da usaian gure kronikalari denak komiki bat aurkeztu du egun eta gurekin ere ipatuko du da autobusa behiro beragabe abiatu zen egunekoa. Hemen, bidai bat, eh, pertsona batek eh, zoriontasuna sekatzen duelarik, nun atsemaiten aldu, behar ba, be, pentsatzen ez zuen lekuan, eta, bon, zen filosofia pixka bat, hemen, marrazkien bidez, markok dena espikatuko doku. Bostak eter di mementu, zeuskal irratietan berriak, zurekin Bernadetar gaina. Bernadetar gaina. Didier Bogotra miagitzeko auzapezoiaren hausia txaldeuntan baionan, bere alabari imanatu zizkion bi studio ikusteko zite de l'ozean erakustokiaren kudeantzan nola diru gutiago xautzen altzen, eta Didie Bogotra auzapez bezala sozietateuntako president zen, prokuradorea estonatu da nolaz alabaren kabinetean sortua izan zen istudioa galdegin baino lauegun lehenago, eta gainera bere aita zen kabineteko kliente bakarra. Judiek trenkatu beharko dute zer interesuen afera hortan, prokuradoreak galdegiten du urte bat presondegi eta hogoita hamabost mila euroko isuna Didier borotraren kontra eta hiru hilabete eta hamabost mila euroko isuna Sofi borotra alabaren kontra. Beñatarrabit, Laura Marlen eta Jean Teletxea izanen dira Eusko Alderdi Jeltzalea PNB-ko jauta gaiak eldu diren lege biltzareko bozentzat, iparaldeko hiru bozka ere muetan, Euskal Elkargoa sortu berri delarik, garantzitsua iduritzen zaio Parisen ere ordezkaritza bat ukeitea, ipar Euskal Herriko galdeak ere hanen zunarazteko, deputatu gaien izenak aurkeztu dituzte egun, eta ondoko astetan emanen dute bere den programaren berri. Eskualdeko hizkuntzen aldeko lege proposamen bat gehiago aurkeztua atxaldeuntan paisen, lege biltzarian, ani leueru Bretaniako deputatuak proposamen bat eginen du imersio sistiman diren eskola elebidunen dirustatzeaz. Eta salutasun biziki handiko internet jenden gehiengoak ez du reino bosturte bat Frantziako gobernuaren helburua zen alta, eskualegian ere herriak eh, ari dira planoaren gogoetatzen, departamentuko kontseiluak duelari kudeatzen, bainan egun konduen korteak txosten bat plazaratu du eganez denbora gehiago hartuko duela, estadoak finkatu busi eta hainitzez gainditua izanen dela, kasik doblatia, pentsatzeko da finkatu baino denbora gehiago beharko dela denetarat horren ezartzeko. Utsumandokat. itxu mandokan haste juntan Charles Bidegain orzantz hitzaikin jinen zaiku. Orzantz beste numait uh, eh, orziat eta zuet dunda edo uhuldu. Kolaboratzaile berri bat Marikita Tamboren agota in memoriam egindian lana zazte zazte solas eginen dugu. Baiguriko amestoia itxonduan uh, eh, sortuan naiz, larogoiko amarkadan, asinintzan ikertzen, aintzinago, nor bizi zen etxe hortan, ez ustezkoak atxeman ituen. Enaute txamendin kantagintzan, enaute kamabost urtez, testosteronak sutan, eta apezgei izatia behartuik. Hoideiku aipatuko orbaizetako mendietan kantoiaen kari. Neskato bat ez autonean efektiboki, eh? Nik orten amost orte, karzelan indian harrapatia, gogoain kontra apezgai. Utsumandoka aste hartez, zazpitan, astizkenez, lauetan. Utsumandoka te mandou cu. Adi musika emankizuna, asteak gauetan bederatzietan Biziki maite isek Larun bat gauetan ameketan Zuz Eta ere Igande gauetan zazpietan oh, yeah! Eta bai Azina, zerbait zentitzen Arruan Adi musika hizkuntza nagusia astezken untako goizbegin, Euskalkiak eta Euskara batua aipagai koldo zuazo izkuntzalariarekin. Itzeta putz, itzeta putz, itzeta, itzeta, itzeta putz, itzeta putz, itzeta putz, itzeta putz, itzeta, itzeta, itzeta putz. Prentxan, eh, gai nagusiak tenore untan eh, berriarekin abiatzeko altsasuko hauzia da aipagai nagusi. Prentxa horreko bat eh, egin dute egun eta argazkia beraz lehen emaiten du berriak eta titulu hau altsasuko hauzia neurriz kanpokoa dela salatu dute berriundik gora abokatuk eta irakaslek. Abokatu eta unibertsitateko irakasle talde batek berriunta malau sinadura bildu ditu altsasuko hauzipetuei elkartasun Gaitasuna adierazi eta hausia irunian epaitu dadila eskatzeko. Hor, uh, prentxorrekoa egindute, uh, eh, katakraken hori iruñako eh, ostatuan. Fiskalak eta ustegi nazionalak hau uh, txasuko izan duten jarrera gogorra kritikatu dute. Bi milioi eurorekin finantzatuko ditu Gipuzkoako diputazioak aralarko pista behiak. Abeltzainen lanaren bidera garritasuna eta etorkizuna bermatu egin behar dela errandu Imanol Lasha bozera maileak. Gipuzkoako diputazioak erramezala bi milioi euro jarriko ditu aralarko Naturparkean parkean mendibideak egiteko. Imanol Lasha foru aldundiko bozera maileak emandu horren berri gaur goizian izanako gobernu kontsiloaren ondotik behi amait bagaia. Bestalde, Gipuzkoako aldundiak izenpetu du erraustegiaren lanen adjudikazioa. Argian ere titulu berdina, azken orduko berria, eta beraz, eh, konfirmatzen da uh, erraustegiaren edo erraustegiaren eh, obrak abiatuko direla. Euskal Autonomia Erkidegoko hauzitegi gorenak gurasos elkartearen elegitea atzera bota du, eta biharamunean izenpetu du Jose Inazio Gipuzkoako aldundiak Mendiko Ingurumen diputatuak erraustegiaren adjudikazioa, erran nahi baitu lanak, hilabete eta erdi barne inguru hasiko direla iragarri dute. Uh, berrian beraz eh, gaina gusietan azken orduko gaietan eta argian, erra bezala usaian bezala jubiletik segitzen baitute hori lotutako hainbat artikulu ere loturik emaiten dituzte. Iritzi bat ere uh, lehen uh, gaietan emaiten du argiak zuzeuen uh, uh, webgunean idatzi du Mario Zubiagak maltzaga reloaded gerokoak geroko ez utzi. Maltzaga erri estrategiaren metafora da. Mila behatzion derorogeita maseiko sibertako elkarrizketan garaian telesforo montzonek botatako esaldiura printzipio klasikoaren kokapen urbilekoa besterik ez da borrokarako batu bizitzarako banandu. Hortaz, beraz, iritzia argian atsemango duzue edota zuzeuen webgunean. Palestinaz ere uh, erreportai bat hemen argian, olibondoak Palestinan okupazio Israel dararen aurka. Nekazari eta voluntario palestinarek olibondoak landatu dituzte Israelek Zizordaniako lur gehiago konfiskatzeko agindua eman ondotik. Israelek emaniko agindu militarak diabetza pribatuko iru dunam lur, iru mila metro kuadro, usterat behartu ditu segurtasun arrazoinen gatik. Horik, kotxen artean biztan da. Hemen argian eh, ere xeetasunak. Hemen Gazeta puntu eusen eh, aldiz, uinen ahiskuez tituluarekin Dominik Belpo mirakasleak uin elektromagnetikoen landierari buruzko mintzaldi bat eskainiko du, otxailaren iruan miarritzen, aurre itzagisa edo prentxorreko bat antolatu zuen biarritzanten elkarteak jonden hastean gazetak hemen bilduma proposatzen du. Agate deunaren bezpera, hau Joseba aurkenerenaren irit Zia agate deuna edo xanta agedari ospakizunean jatorriaz hausnartu du gaurkoan, aspaldi lapurdita basena farroko erria initzetan ospatzen bazen ere, gerlen eraginez isilean gelditu zen, azken urteetan berpisten joiten ari dela ere azpimarratzen du idazleak, gazetan gaia. Media bazken ere itzordu hauek proposatzen ditu Santa Agedaren nak, uh, eh, bereziki miarritzekoak eta bestalde titulu nagusia eh, Euskal Presoen egoera eta hori Estrasburgon lau errekurtso pausatu dituztela Estrasburgon azpimaratu beraz hemen media bazken irureon eta sei Euskal Preso politiko egoera hartan direnak uh, media bazken xe Eta zidueztekin bukatzeko eh, eta fion feraz hemen, bere maztea eta aurrak, hau da titulua beraz, eh, naiz eta bere maztea ere fion deitzen den eta aurrak ere, Eh, baina bon, titulua hau da, eta beraz, eh, kanar hansen ekazetak beste argitzapen edo berri batzu emaiten ditu. Uh, kanar hansenen edo zudeztek hemen ateratzen dituenak. Itzetaputz, telebista utzi ratiapitz! Itzetaputz, Laster gurekin izango da Marko eta momentu batean ere erraiten aldugu. Hau da kantu honen titulua Muskum deitzen da taldea momentu batean. Markorekin aldiz bere komiki berria Euskaraz atera duena aipatuko dugu. Ez urrundu, autobus hartuko dugu. deitzen talde hau eh, eta Euskaldunak dira eta horiek eh, dioten bezala rock akustiko fronterizoa egiten dute espainoletik eh, eh hartutako hitzak dira espainolez baita eta beraz mugako, muga horbileko rock akustikoa muskum disko berria argitaratu dute eta Eseiak lor den guti, susen itzetaputzen, bakizu orain gomita, gurekin, gure kronikalaria. Itzetaputz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, euskal irratietan. Komiki bat aipatuko dugu, gure komikilariarekin gainera, Marko, agatxalde hona. Agatxalde hona. Eta gaur aurkeztu baitu zue, uh, eh, bo jadanik pixka bat aipatu ginuena hitz eta putzen, baina eh, bon, kasik dena irakurri dut, geharren dautzut markoz naiz, bururaino joan, hola bederen ez dut spoilatuko, ez dut bukaera erranen eh, entzule eri trompatuik, gertatzen da batzutan. Autobusa berriro beragabe abiatu zen egunekoa deitzen da, astapen batean beraz frantsesez uh, atera zena, eta beraz hor, uh, edizio nesek eh, ateratzen du Euskaraz orduan eh, historian pixka bat eh, sartzeko, marko Clementin dugu hor historiaren erdian Clementin eta badu keska handi bat zoriontasunaren bilatzera doa, hau da historiaren erdian gaur egungo gizartearen problematika handia ez azkenean bai, bai, eta batzutan ere, eta ipatu genduan ere itzaputzen, bai, gira, beldurtzen da, eta hola, bat batean, eh, bide bastelean egoteagatik, autobusa beragabea berabiatu, beldua abiatu baita, eta ordan beldurik, egoten da, hola, oian ondi batean, eta ez dakizte egin, ba ez, eta ere bakarrik, etxe, uh, jabea dator bere eta egan ez, boi, konkil, bauzu denbora, nola bere bide bakar bat dela hemen uh, autobusa, berriz autobusa pastuko da, eta hartuko zaitu berriz. Olan, tranquil, ez beldurtu, zatu nirekin etxean, eta hartuko dute bat, eta, hola, denbora pasatuko du, eta historio batzuetan sartuko gira. Hau da, estepeneko uh, gaia edo, bai, Eta gero kemantimena bizia pixkat aldatzen da. Eta, ali bai, ez da dena kondatzena, baina Ez, ez, ez. Ah, bat badu ah, alde ah, filosofikoa, hor ateratzeko esaldi batzu, uh, badira uh, alabada alabedi, sorte txarra, ala sorte ona, egunero egiten baitugu, beti sorte dut, edo hau sorte ona da, baina noiz da sorte eta noiz da sorte ona, badaki guia zinez, eta betiko galdera horiek... Uh, erantzun bai. ditugu, baina beti erantzun beharrote da. Ba, eta, bon, eh, kontatzen dugun historia, ez estu ez, du erantzunik ematen ere, eh? bide batzuk edo ate batzuk edikizen ditu, bon, uh, eh, gidoila diek, bekar, Bertrand Takaro, linek, dute ezagu, ezagunak diren uh, batzuk, hori zen mundutik uh, diren uh, batzuk, edo me, Eta filozofiko euh, batzuk eta sartu ezuzte euh, uh, Clementinen euh, historian eta Clementinari nun baita erraiteko bideak ez duela, enfin, ez biziak, biziak ez duela bide bakar bat hartzen, baizik eta bide haunit, zarduan, batzutan hartzen duzu bile bat, ezakizu noreno joango den, mela hartzen duzu eta ikusten duzu. Hau da, liburu honek ditu, hola, eh, hola, eh, bide batzuk, eta orduan uh, dugu batzuk hartzea ere, eta bakotxak berea eginen du. Mm, hori da, bai, agertzen dena, bizitzak beti nire ordez erabakitzen dola iduritzen zait, eraiten du momentuaten Clementinek, bai. eta... Bo, hortik ateratzen dena, bai, egiten zenuna, zen filosofiatik ateratzen diren historioak, eta zuk duzula erabakitzen, eta ez dela beldurtu behar, eta usarta izan behar dela, eta holako esaldi positibo uh, eh, oiek bai. agertzen dira. Bai. E, erraiten da ere ateatu delarik frantzesez, erraiten zen, ah, inglesez erraiten da, hau dela feel good komiki bat. Bai, bai. Hala. Egia da. <laughs> Bai. Ez dut bukaera irakurri, baina txenditzen dut ez dela gaizki bukatuko ala ere. <laughs> bai, eta ez baduzu uh, liburu dendetan atxematen ahal, natura eta dekuvertu dendan atxematen <laughs> duzu. Hola, um, bai, momentu honean, uh, niri nidi eldu zait momentu honean, barba, non bait pausu bat egin, pausu bat egin behar nuen, eta Clementinaren esker, ora, uh, eh, pausu bat, be, e, egin dut, eta, ala. Bai, me, uste dut, uh, edo nor kirakurtzen duelarik, momentu honean agertuko dela, zenta beti denek baditugu olako galderak eh, gure biziari buruz, ongi ariote naiz, bide hori hartu beharrote dut, autobus hau ala ez, autobus hau txegin dut, beraz zer pasako zait, hori da gure eguneroko problematika ez? Bai, bai, orduan, eh, bai, lehen tomo, zentan, lehen tomo baita bigarrena harina izerako eh, egiten. Hori, hor, eh, galderak pausatuak dira lehen tomoan. Uste guzu, bigarren tomoan erantzunik, <laughs> ez ez da ere erantzunik izanen, bai, beste bide batzuk, beste esplikazioa batzuk, propasutuko uh, diogu uh, baita, baita ere, uh, zera, bizian uh, diren jende guztiere ere, hori, uh, ala, dugu, dugu galderak, eta askotan ez dugu damburik hartzen uh, eta euh, galdera guztiera piskat, be, euh, euh, erantzun bat, atxamaiteko. Bai, bai, ba, obiskat hori da, Clementinen, Clementini gertatzen zakona, euh, nahi du absolutuki euh, pozik izan, nahi du euh, absolutuki ongi bizi, baina stresatua da, ordan meditazioa egiten du, uh, yoga... Asten da bai, <laughs> saiatzen da bai. bederen, baina bai. bo, fe, bai, eh, justuki lortu nahian eh, feel good eh, alde hori, zenta hor dira, gaur egun, modan baitira olako joga yoga bai. eta horren bidez ongi zaitea txemango duzula, edo esperantza. Ba ez da egan behar liburunek yoga metodo bat dela, yoga egiteko, baina bon, yoga da bide bat, batzuk, batzuk kanxaten dute yogarekin pausatzen, geheran Clementin ere bai, hasten da, eta haintzatzen du, mm. zaretik ez. Hasten da, eta, Eta, bon. Joga egiteko autobusa hartzen du, bera autobusa, joaten <laughs> Autobusa berriro beragabe abiatu zen egunekoa hau da titulua. Eh, hala ere, Marko, uh, eh, erran bezala, eh, hau Markozuk Marko zuk gintuzu marrazkiak, baina tekstua ez da zuk idatzia, nola lan egin duzue uh, be tekstua idatzi duenekin, nola erabakitzen da, adibidez uh, tekstua baduzularik, ze aurpegi hmm. eman uh, pertsonaiari, bai. batzu, batzutan badira etiketa batzu teksturik gabe, nola martxan da hori? Bai, Hori importantea da erraite ekipo handi bat uh, eta ipatuko dute de koloresta uh, eh, mailak, maila uh, eh, kozonek egin baitu liburuntan lan eder bat eta ez gara importante bat. Ez, ez bada ez duzu ber historiak kont, uh, i, edo ouais. kontatu edo, edo, biziko. Nola, nola da aski simple uh, bekak uh, historio bat mandatzen dute, eta nirekin intonzionetaz hitz egiten dugu, eta dibidez, Clementinen dako, behar, hola da, gue Clementin piskat eh, fragil, eta benen, bon, nonbait nahi du zarbait bizi, bon, behar, piskat horako eh, eh, nortasun bat kontatzen didate, eta nik egiten dut casting bat, telegistanek edo zinema egiten betala, nik txekatzen dut buru, bat, hor, hor pegi bat, eta topatzen du dudarik buru bat notasunarekin, hop, hau, hau da, eta bat batean agatzen da uh, hori. gero nik sekitzen dut agen eta marazten dut, eta entxartzen dut, albezain urbil izatea haien netik. Hala. Hau da importantzia da. Eh? Egia da kolore hainitz eta biziak badirela, eh, adibidez te hor um, hori um, alde batean, eh, non aipatzen dugun Clementinek meditazioa saiatzen du, bai. badira bederatzi eh, lauki hori alde berdinean, bai. eta um, hor Clementin aldi eh, lauki bako txan meditatzen ari da, bon baditu bai. aurpegi desberdinak, bai. momentu batean fondoa xuri bilakatzen da, bost laukitan xuri, eta beste besteetan alta gambera ikusten da, nola zer da hor, nola utatzen duzu hori, e, zer pasatzen da? Bai, hau da intenzioniak, eh, historiak, fan, nahi zuten errakutsi, Clementine sartzen dela beste dimensione batean. Hora, ateatzen da, erbada bere burutik ateatzen, gutienez, esatzen da bere etxetik ateatzen. Eh, hola. Eh, orduan, pixkanaka kentzen dugu personaia bere lekutik, ez dut marazten nik gam, gamara, eta bat batean, uh, eh, gelizen deradik pentsatzen edo Eh, meditazioan egiten, hop, berriz da berri logelan, edo ere txan, berriz marrasten dut uh, eh, eh, bide gelan. Mm. Bo, autobusa berriro beragabe abiatu zen egunekoa, erramezala beraz komikia, uh, besal gai da, markoren azken komiet, komikietariko bat, Euskaraz mm. irakortzen aldu zuena, naski gainera aski ongi saltzen hasten dela, entzun dudanez, abiapunduan behintzat? Bai, bai, bai, bai. Bo, bai, bai. ebe, obe, gubederen konten gira. Eta, orduan, zuk, eh, adibidez, autobusa nahiago zinuke joaitea zugabe, edo edo nahiago zenuken eh, autobusa? Uh, ah, Asi dut, hor, uh, eh, klementinarekin autobus bat hartzen, eta egeeran zaila zait uh, beste uh, egitea e, e, behar dut nik, Eh, godio boaz tomoa egin, eta horren eh, godioen godio batu busa <laughs> bide bazaren urkusten dut, eta segitzen dut eh, segitzen dut klementinarekin. Bigaren tomoa lekin segitzen dut, eta jakin dut dura guti, hirugarren albun bat izan godera klementinekin, segindik segitzen dut. Bo, ebe untsa. Erramezala, autobusa behiro beragabe abiatu zen egunekoa deitzen da Marko Milesker eta Lasterarte. Lasarte, adio. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, Euskalirratietan irratietan. Itximandokat. itxu mandokan haste juntan Charles Bidegain orzantz hitzaikin jinen zaiku. Orzantz beste numait uh, orziat eta zuet dunda edo uhuldu. Kolaboratzaile berri bat Marikita Tamboren agota in memoriam egindian lana zazte zazte solas eginen dugu. Baiguriko amestoia etxonduan uh, sortuan naiz, larogoiko amarkadan, asinintzan ikertzen, aintzinago, nor bizi zen etxe hortan, ez ustezkoak atxeman ituen. Eniaute txamendin kantagintzan, eniaute kamabost urtez, testosteronak sutan, eta apezgei izatia behartuik. Hoideiku aipatuko orbaizetako mendietan kantoiaen kari. Neskato bat ez autonean efektiboki, eh? Nik orten amost karzelan indian harrapatia, gogoain kontra apezgai. Utsumandoka aste hartez, zazpitan, astizkenez, lauetan. Txeman doko! Adi musika emankizuna asteak gauetan bederatzietan Biziki maite isi Larun bat gauetan aneketan Eta ere Ikande gauetan zazpietan Eta bai Asi nahi, zerbait zentetzen Arruan, adi izkuntza nagusi untako goiz begin. Euskalkiak eta Euskara batua aipagai, koldo zuazo, izkuntza eta hitz eta putzortan bukatzen da gaur telebista utzi ratiapitz, bakizu ez du bat karriko horren baten zat balio. Egun zehar egiten alduzue eta horretarazten notziet markorekin edota jota beuarior zero zazpirekin egin kronika edota elkarrizketa berri zentzuten alko dituzela euskaliratiak.eus webgunean, gure webgunea da eta hor bada irat saioak sail bat eta hor klik-klikinez atxeman guzi eta putz eta bai eguneroko emankizunak horratxe mango dituzie. Ah, eta Marko, antzituta ipatzia, baina bere komikia ere irabazten alko da jokoetan berak izenpetua gainera laster jakingo goduze gehiago hortaz. Nik bihar arte gaiten hau zietzer izango den bihar egitarauan, ebe hori bihar ikusiko. Seak euskal irratietan.